Apirilak amabitu gaur ostirala da eta hau berrion albistegia duzu berriozar irratiaren albiste emankizuna. Urrengo astean ospatuko da gaztea astea gaztelekuko, gaztelekuko asambladaren eskuti. Gaztelekuko asambladak antolaturiko astea, astelenean bertan hasiko da berriozarko gaztea asambladaren, berriozarko udalaren eta berriozarko gazteen gizarte etxearen laguntza. eginen da gazteon arteko elkarbizitzaz antolakuntza eta bizi poza asustatzeko asmoz. Astea hasiera emateko astelenean bostetan txupinazoa botako dute eta segidan txapela jaurtiketa eta tortilla txapelketak kantolatu dituzte. Aste artean gazteleku berriaren proiektua aurkeztuko dute eta apirilaren hogeita bat arte egunero egunero izanen dira aktivitate ezberdinak. Reas erakunderen alterbusa berrizarren izanen da datorren astean. Reas ekonomia alternatibo eta solidarioaren sareak alterbus ekimena ekarriko du berriozarrera elduden astelenetik ostiralera bitartean. Egunero egunero Euskal Herria plazan aparkatuko du autobusonek eta herritarriei arrera eginen die arriatxaleko bostetatik zortzietara. Alterbusa ekonomia solidarioko bulego mugikorrea da eta konsumo arduratsuari bidezko merkataritzari, banka etikoari, energia berri berriz tagarriari aseguru etiko eta solidarioei eta beste amaikan gairi buruzko informazioa emanen die urbiltzen diren berrio zartar guztiei. Horrez, eh, gainera, reasen baitan dauden ekonomia solidarioko enpresek eskaintzen dituzten produktu eta zerbitzuan itzen berri emanen dute eta beste hainbat sorpresa eta doako jarduera ere ikusi alizanen ditugu bertan. Hala hilak amaz azpi aste azkenarekin poliespanez egindako labe ekologikoen erakustaldia eta sukaldaritza ekologiko Bilboko tailerra eh, eskaineko dizkigute Pedro Laserasen eskutik eta hilaren emeretzian, hau da, datorren asteko ostiralean, bidezko merkataritzari buruzko solasaldia saldia emanen dute, arriatxaleko zazpiterdietan udaletxean setem elkartearen eskutik. Saharari buruzko ekintzek interes handia sortu dute Berriozartarren artean. Berriozarko Sahararen aldeko lagunak izeneko elkarteak Berriozarko udalaren laguntzarekin Sahararen aldeko elkartasun egunak antolatu ditu gure herrian aurreko egunetan ere aipatu dizu egun legez Sahararen eh, egoera biziki interesatzen omen zaio Berriozartarra unitzei izan ere aste azkenean antolatu zen hitzaldira ehun bat lagun hurbildu ziren. Gai honen eh, karira gaur ostiralarekin Saharari buruzko zineforuma antolatu dute erdaraz kulturgunean agriatxaleko sortzi terdietan. Eta larun batean bihar jaigiroa izanen da nagusi, agriatxaleko seietatik aurrera aurriokoak eta tailerriak eskainiko baitira Euskal Herria plazan zazpi terdietan popi eta zagriatrako paiazoek ikuskizuna emanen dute eta bukatzeko iluntzeko bederatzi terdietan elkartasuna faria eta animazioa izanen dira gozagai zuloalai elkartean. Salgai zeuden eunda hogeitik bilketak amaitu diraia da eta joateko interesa zuzenean antolakuntzarekin hitz egin beharko du. Institutuko meikasleek bertso bazkaria antolatu dute. Alaxe da bai, bihar larun batean, zuloalai elkartean, berriozarko institutuko de ereduko laugarren mailako ikaslek antolatutako bertso bazkaria izanen da. Kurtso amaierarako ikasketa bidaia egin alizateko bideratuko da ateratako dirua. Eta biharko saioan, eneko laskozek eta julen zelaieta bertsolariek arituko dira bertxotan. bertsotan. Gaur ostirala berriozar eta eskabako me toponimia argazki irralilaren sari banaketa eginen da. Iruñe herria eskaba mendiari begira jardunaldien baitan antolaturiko berriozar eta eskabako toponimiaren inguruko lehen argazki irraliaren sari banaketaz ari gara. E, gaur izanen da hori apirilaka amabi arriatxaleko zazpiter dietan kulturgunean. Basalai duoren kontzertua ospatuko da larun batean. E, kontzertua bi zatitan banatuko da lehenengoa e, Basalai duoren e, baitan Ibai Toribio trompeta joleak eta Ane Perrigo piano joleak parte hartuko dute. Piatzola eta Bolinen obra ezberdinak joko dituzte beraiek egindako moldaketekin. Bigarren zatian Lore Amenabarrek akordeoian joko du estilo ezberdineko obrak joko dituzte atzago esan da. Bach, Eskarlati, Krasnaia, Kuzmanov, Kusiakov, Rahmaninov eta Sarasate. Egitarau hau apirilean kuenkako lehiak eta batean ere joko dute. Kontzertua larun bat honetan izanen da bihar bertan apirileaka amairu agriatxaleko zazpietan entzunaretoan berriozarko udala kantolatzen du eta sarriera bi euroko prezioa izanen du. Apirileko feria ospatuko dute asteburu honetan Loskubas elkartean. Asteburuan rozioko giro tipikoa edukiko dute Loskubas elkartean, izan ere larun bat honetan bertan 6etatik seietatik etara rozioko talde baten emanaldia izanen da. Igandean berriz, algurdian ibiltzeko aukera izanen da elkartearen egoitzara hurbiltzen direnentzat eguerdiko amabietatik aurrera. pasamos ya, bai, eta barkatu e, erderaz e, hasi bai naiz, e, pasatuko gara kirol seinalamenduen edo kirol norgeiagoken blokera eta futbolarekin hasiko gara. Gizonezkoen futbolarekin hain zuzen ere, lehen regional mailako taldea, etxarri aranatzen kontra, hariko bai da, larun batean, arriatxaldeko lauretan berriozaren. Bigarren gazteak beti onak taldearekin arituko da, bilaban, atarrabian, arratsaldeko bost Eta kadeteak A taldeak bide zarra izanen du aurkari larun batean arriatxaleko lauter dietan noainen. Eta B taldeak bide zarra izanen du ere aurkari e, ordu batetan berriozarren jokatuko dute. Eta berriozarren jokatuko dute ere aurrak A taldekoek ardoiren kontra goizeko amaika erdietan. Eta aurrak B taldeak leizkairuren kontra berriozarren goizeko amarretan. Emakumezkoen eh, futbolari dagokionez, regional mailako emakumezkoen taldeak atxeden aldia izanen du, asteburu honetan. Zortziko, zortzi futbol, bai, sortzi bai, futbolekoek ardoiren kontra eh, jokatuko dute goizeko bederatzi tardietan zizurren. Eta hain zuzen ere sortziko futboleko emakumezkoen eh, taldeak bigarren partidu bat izanen du aste honetan, astelenean izanen da hori, ilak amabost beti gazteren kontra arratsaleko sei terdietan hemen berriozaren. Gizonezkoen sortziko futbola ginen dugu orain, sortziko futbola A taldeak Navarro Biloslada izango du aurkari larun batean, goizeko bederatzi terdietan oberenan. Sortziko betaldeak ermita berriren kontrarituko da herripaganean eguerdiko amabietan. Eta Z taldeak San Jorge izanen du aurkari larun batean amaiketan berriozarren. D taldeak San Ignacio izanen du, jesuita zen izanen da, izordua eta amabiak laurden gutxitan. Eta futbol norgeiagokekin amaitzeko, futbitoa aipatuko dugu berriozar A taldea berri bidezarriaren kontra, hariko da larun batean ordu batetan berriozarren. B taldeak gauza bera bidezarra, izan, bidezarra izanen du aurkari berriozarren jokatuko du, baina goizeko amaiketan. Eta berriozarrezek Liseo Monjardin eh, izanen du aurkari larun batean amabietan hemen berriozarren. D taldea goitzera doa, oizen kontra jokatuko du eguerdiko amaiketan amabietan. Eta e taldea berriz, iruñera, larra onaren kontra, jokatuko du, larun batean, arratxaleko bostetan. F taldea arituko da aran esportekin, peraltan, e, iruretan. Eta e, e, huerto eskolaren e, kontra, jokatuko du, e, larun batean, amabietan, hemen, Berriozarren. H taldea arituko da, Lorenzo Goikoarekin, e, ordu batetan, atarrabian. Eta berrio ik, bidez izanen du aurkari, larun batean, arratxaleko lau, gauretan hemen berriozaren. Jota taldea mendi jorri izanen du aurkari, mendi jokatuko du gaiguerdiko amabietan. Eta k taldeak abantze ezkabarteren kontra jokatuko du larun batean ordu batetan berriozaren. Eta ele taldeak eh, neskak bizarra izanen dute aurkari noainen e, jokatuko dute goizeko amarretan. Baina ez dugu kirolekin amaitu saskibaloia baitugu izpide eta e, saskibaloiko norgeiagokak asteburu honetarako. Gizonezkoen senior e, taldea getxabakoitzen kontra jokatuko du larun batean arratsaldeko zazpietan berriozaren. Gizonezko junior taldeak e, larraunaren kontra jokatuko du baina igandean eguerdiko amabietan iruñan. Eta e, gizonezkoen kadete taldeak a, peina agresaren kontra jokatuko du larun batean goizeko amaik aterdietan azagran. E, emakumezko talde taldea zantzerniren kontra arituko da e, goizeko amartardietan hemen berriozarren. Eta e, ba, aurren kategorietan gizonezkoen mailan noainen kontra arituko dira berriozartarrak larun batean goizeko amaik aterdietan noainen eta emakumezko preinfantileak Teresiaren kontra, harituko da, goizeko bederatziak eta laurdenetan berri osarren. Eta berriozarren ere, mini basket gizonezkoen taldea hariko, da, aranguren mutil basket taldearen kontra, goizeko amarte erdietan berri osarren. Eta nesken mini basketek eh, ukiko du itxordua, e, eh, naurre gehiagoka, terizazian azekin ere bai, eta e, goizeko bederatziak eta laurdenetan, Berriozarren. E, Premini nesken taldeak bedruna izanen du aurrez aurre, goizeko bederatzietan bedruna eskolan iruñan. Eta azkenik eta bukatzeko Benjamin Mistoak e, Liceo Mojardinen kontra jokatuko du goizeko bederatziak eta marretan iruñan. prentsa digitala irakurtzeko edo prentsa digitalak eskaintzen dizkigu nintzen buru nagusiak irakurtzeko unea iritsi zaigu Jon uste dut gaur ere e, ustelkeria eta ustelkeriarekin lotutako berri nagusia ditugula ez? <laughs> Jakina bazerta zitze ginen dugu e, ustelkeria zez bada gure herrialde honetan. Miguel Sanzek gaur deklaratuko du Nafarroako kutsako dieten inguruan Horixe lerroburu nagusia berria egunkariak eh, dakarrena, baina baita gainontzeko egunkariek ere bakoitza bere nabardurekin ikusiko dugu. Baina badira bestelako batzuk ere, atzera bota dute kaneko dietak auzitegi nazionalean ez ikertzearen aurka santzek aurkeztutako elegitea. Eta bestelako kontuen artean, hause fusilatuei omenaldia eginen diete igandean, iruñeko gaztelu gibelean. Bukatzeko, Nafarroatik pixkatxo bat e, eh, alden duta, baina albisteak badu bere garrantzia ere, ondamendia bermeon, baina zauriturik ez horixe dio berria egunkariak. Diario de Noticias hartuko dugu esku artean segituan eta hauek ere Nafarroako kutxa, banka zibika eta horrien inguruko titularriak eraman dituzte ba, portadara, eta letra molde handitan. Bere kutsa banka zibikan sartzearen arriskuak ez zituen aztertu Nafarroako gobernuak eta horrekin lotuta Sanzek gaur deklaratuko du Kaneko gainsarien kobrantzaren inguruan. E, ekonomia kontuak aipatzen ditu Diario de Noticias ere kaleratzeak aurre ikusten dituen erea iragarri du Akziona Energia enpresak eta Nafarroari eragingo dio eta historiari begiratua ere ematen dio mila bosteun da amabiko batalla ekainaren hogeita bederatzean gogora ekarriko dute no, gogora ekarriko du noainek bukatzeko lerro buru hau nabarmendu nahi dugu diario de notiziasetik Iruñean Euskaraz emitituko duen irratia exigitu du parlamentuaren gehiengoak. Gara egunkaria hartuko dugu orain, eta hauek ere, ba, kan, Nafarroko kutsa dute izpide lerroburu nagusian Miguel Sanzek gaur deklaratuko du imputatu gisa kaneko dieten karira. Eta justizia eta erresponsabilitateak eskatu dituzte pilotakadek beste lagun bat zauritu ostean. Izan ere, atarriabiako bizilagun aingeru zudairek atzo salatu zuen, begi bateko ikusmena galdu egin duela, irailaren hogeita seiko greban Espainiako poliziak jaurtitako pilotakada baten ondorioz. Beste kontu batzuk ere badakartza gara egunkariak. Sinadurak Nafarroako gobernuari masurrenea leitzarrei itzultzeko. Izan ere, masurrenea etxea Guardia Zibilak okupatzen du gaur egun. Eta bukatzeko lerroburu hau nabarmendu dezakegu gara egunkarian, iruzur fiskalaren aurkako neurri berriak onartu ditu Nafarroako legebiltzarrak. Diario de Navarrarekin amaituko dugu gaurko kioskon digitalaren eh, kontakizuna. Sanzek ostiral honetan deklaratuko du epailaren aurrean Nafarroako kutsaren dieten inguruan. Eta ba, horren e, arira aipatu dezakeguna da, eh, edo behintzatu gu konturatu gara lerroburu osoan ez dutela aipatzen inputatu hitza ezakigu zergatik izanen den. Eh, gai horren eh, inguruan ere, bigarren titular bat bartzina, bere konpromisoa bukaerar arte betetzeko prest. Eta eundalaro gehi egun baino lehenago ebakuntza izateko gaixoek duten eskubidea berrezarri du Nafarroak. Egunero bezala, diario de Navarriak meteorologiari buruz eh, hitz egiten digu bere azken buruan eta hori egiten du gaur ere, asteburuko eguzkiaren iragarle da ostiral honetako Eskerrik asko joan eta meteorologia ipatu duzula, guk e, eh, mengo gaurko eh, meteorologiaren inguruko zehaztasun guztiak eh, aipatuko ditugu. esan bezala, eguraldiaz mintzatzeko mintzatuko gara orain, gaur eh, oso egun polita esnatu, es, esnatu gara eh, oso egun politarekin, urdingune, urdinguneak eh, egon badaude, baina kontuz aurreko egunetan bezala berriro okertuko da eguna odeiek bizitatuko gaituztelako, arratsaldean tanta batzuk bota ditzake egun sentian giro freskoa eta, eta goiak nahiko garbi egongo, egongo dira, baina odei batzuk ikusiko ditugu. E, baina eguer dira, bitartean, ostearteak izango dira nagusi. Arratxaldean berriz, odeiak ugaritu e, egingo dira, ala ere zerua ez da erabat estaliko eta tanta batzuk egin ditzake. Gora bera haundiakin dena, e, dena den. Aizeak ego beldetik joko du goizean, baina eguer aurrera ipar mende baldera aldatuko da temperatura altuenak amabos eta emezortzi gradu e, artekoak izango dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago atozen orduetan berriozarri irratiaren sintonian FMko eun.zortzian edo orduero interneten eguzkiplaza.neten. Música